Baik, sebenarnya aku bantu siapa yang bertanya. Baik, sekiranya itu sudah kesimpulan yang baik, insyaAllah. Tentang masalah syafaat. Di poin yang kedua, kata Imam Al-Fatihah rahimahullah, Wal iman bisirah ala jahannam. Dan kita beriman, keimanan tentang asirah, tentang jembatan, ala jahannam. Ya, berat ke jahannam. Ya, berat ke jahannam. Ya, berat ke jahannam. Ya, berat ke jahannam. Aftirah, jalan-jalan itu akan mengambil siapa yang Allah kehendaki. Bayangkan itu syia Allah dan akan lewat bagi rezeki di mana lewat. Akan lewat siapa yang Allah kehendaki. Bayangkan di jahannam man Allah dan akan jatuh ke dalam jahannam siapa yang Allah kehendaki. Lakukan anwarun ala qadr iman. Mereka mempunyai cahaya-cahaya sesuai dengan kadar iman. Di sini yang berlari dari atas itu dibagi tiga orang yang berbahan. Ada yang diambil oleh jalan, diambil. Dan ada yang melewatinya, dan ada yang jadi, jadi sendiri. Nah, kenapa kita seperti itu? Ini akan dipahami dengan pencipatan tentang jembatan tersebut. Jadi jembatannya sebagaimana dikatakan, Aftirat ala jahannam, di atas jahannam. Nah, jembatannya. Jembatannya lebih halus daripada rambut. Sedangkan dalam hadis Abu Sa'id riwayat Muslim, lebih halus daripada rambut ada kulit syar wa ahad min al lebih tajam dari tak. Kemudian sangat licik. Dan membuat orang tergelincir. Dan di situ ada pengai-pengai, kayak jangkar biru, Sebut oleh Nabi Tuhan dan Itu menyambar-nyambar. Nah inilah, ah, ini diambil oleh jalan, di begitu jatuh. Tak ada jatuh sendiri, kena nak lompong lewati. Nah, dan seorang lewat di atas jembatan ini lewat sesuai dengan kadar amalan. Sesuai kadar amalan. Maka ada yang amalannya sangat baik sehingga dia melalui bagian cahaya cepat. Ada yang melalui seperti angin. Ada yang melalui seperti burung cepat dia. Ada yang melalui ya, seperti apa dengan berlari kencang. Ada yang dengan berjalan. Ada yang dengan merangkak. Ada yang dengan merangkak. Dan yang tidak bisa melewatinya maka neraka jahannam waliyahulillah di bawah dan setiap orang pasti melalui jembatan ini pasti melalui jembatan ini semuanya pasti akan lewat ini tidak ketentuan dari Allah wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya tidak, se tidak seorang pun di antara kalian kecuali pasti melalui jembatan ini itu terhadap Rabbimu adalah suatu keharusan yang telah dipastikan. Nah, terikat dari seorang muslim dan sadar dan kehidupan pada hari akhirat dan pemberian pada hari itu tidak yang menyelamatkannya kecuali supaya yang dibuka dunia mereka hendaknya seorang berpikir dengan pikiran yang baik untuk mencari apa-apa yang bermanfaat untuknya mencari apa-apa yang merupakan keselamatan dirinya sebab kita manusia hidup di dunia ini katakan di semua ada dua kemungkinan. Kullu nasi yaitu Kada'il nasdahu wa mu'tikuha al Setiap manusia itu berusaha Berupaya Maka dengan upayanya Dia menjual dirinya Ada yang Dengan upayanya Dia menyelamatkan dirinya dari api neraka Dan ada yang dengan upayanya di dunia Untuk menghancurkan dirinya masuk ke dalam api neraka Cuma ada dua golongan. Tarikum fil jannati wa tarikum fil sa'id. Satu kelompok di dalam surga, satu kelompok di dalam neraka. Cuma ada dua golongan. Golongan yang beruntung atau merugi. Faminhum syaqiyun wa minhum sa'id. Yang taruh mereka yang merugi dan ada yang beruntung. Dan kita tidak ada yang tahu di antara kita di mana tempat kita. Nah, kerana itu, hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa jaga perintah Allah dengan menjalankan perintahnya. Jaga larangan Allah dengan tinggalkan menjauhi seluruh larangannya. mudah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita di atas hidayah dan senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita Ia. Itu secara ringkas tentang pembahasan akhirah. Pembahasan dan apa yang saya uraikan tadi itu berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Kemudian kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, "Wa iman bil anbiya'i wal malaikah." Juga kita beriman pada para nabi dan para malaikat. Ini disebut global, beriman kepada para nabi dan para malaikat. Ya. Dua perkara dan keduanya merupakan rukun dan rukun iman. Nah, rukun dan rukun iman. Beriman kepada para malaikat, eh, para nabi dan kepada para malaikat. Baik. Kalau di dalam penyebutan makna hadis ataupun ayat itu lebih didahulukan para malaikat. Maka kita eh, menjelaskan uh, mulai dari alam malaikat satu. Malaikat itu adalah alam ciptaan Allah, makhluk Allah yang baik tidak kelihatan oleh manusia. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang menyembah kepada Allah. Nah, mereka diciptakan dari cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mereka ini taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak perlu bermaksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu para malaikat. Beriman kepada para malaikat terkandung di dalamnya empat perkara. Yang pertama kita harus beriman tentang adanya malaikat itu. Kita adanya. Malaikat tersebut Nah, kemudian yang kedua, kita harus beriman tentang siapa yang kita ketahui namanya dari para mereka ini. Dan siapa yang kita tidak ketahui namanya, maka kita beriman tentangnya secara global. Jadi kita namanya Jibril, Jibril, dan seterusnya. Maka kita iman hal tersebut. Yang tidak diketahui namanya, kita beriman kepada para mereka secara global. Nah, para malaikat yang berada di kanan dan kiri manusia. Ada mengatakan Rafi, Ati, no. Ya. Itu bukan nama ya. Alay itu salah. Nama. Nah. Kemudian, para malaikat yang tidak kita ketahui namanya, maka kita iman secara global. Dan jumlah para malaikat itu, tidak yang mengetahuinya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا Kita ada yang mengetahui tentang Rabbu kecuali dia. Nah, yang disebut di dalam hadis yang Nabi SAW Al-Mirah sebut tentang Baitul Ma'mur. Yang Baitul Ma'mur ini setiap hari yang masuk 70 ribu malaikat. Setiap hari. Masuk 70 ribu malaikat setelah itu tidak keluar lagi tidak keluar lagi. Banyak kita tahu, kita tahu banyak jumlah para malaikat ini. Subhanallah. Kemudian yang ketiga dari keimanan kita para malaikat, kita beriman tentang sifat-sifat malaikat ini, tentang kita sifatnya. Seperti Jibril lalu, Jibril misalnya. Tentang penggunaan Jibril alaihi salam, penggunaan ada alaihi salam, bagian para ulama menggunakan kalimat alaihi salam untuk para malaikat. Kenapa digunakan seperti itu? So, ada persisian di kalangan para ulama Apakah malaikat itu kedudukannya lebih tinggi dari Nabi? Atau tidak? Masalah ini mungkin dari asal persisian ini Sehingga sebagian mengucapkan ya, Banyak Alihissalam ya, Nabi pakai Alihissalam Malaikat lebih bagus juga pakai Alihissalam Kedudukan lainnya juga pakai Alihissalam Nah Tentang masalah yang mana lebih utama Apakah malaikat atau Makhluk ini kata Syekh Ibn Husayn Maksud hudul ilmu Pengetahuan yang menyesal Tidak terlalu diputuskan Nah, ya Allah Al-Mustah Walaupun ada kalimat yang kuat dalam masalah ini Orang yang kuatnya adalah Manusia, Rasul Tetap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu lebih baik dari para wanita Nah Saya lanjutkan Jadi Jibril Jibril Dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim Nabi melihat Jibril dua kali. Dan Jibril mempunyai enam ratus sayap. Yang sedang menutup kukuh. Jadi kukuh tertutup dengan sayapnya Jibril. Jibril habis. Bahan. Nah. Baik. Kemudian. Keempat. Dari keimanan kepada para malaikat. Yaitu kita beriman. Dari pekerjaan-pekerjaan. Para malaikat ditugaskan dengan itu seperti Jibril juga yang menyampaikan wahyu. Nah, seperti uh, Malik, Malaikat Malik, penjaga raja. Nada ya Malik, ya Tuhan Allah yang Rabbu. Kan saya, ayatnya, yang neraka. Kemudian, Bukar eh, dan Nakir, bermain disebutkan dari. Kemudian Mikail, mereka yang Memerang tentang urusan hujan dan tumbuhan. Nah, kemudian uh, kalau kita tidak kenyataan kita namanya, maka kita paham saja tugasnya apa. Bertimalah penjauh. Ya, penjauh itu Ada yang menyebut namanya apa? Hah? Rami? Tadi saya menang ya. Nah, ha, kalau saya sarankan. Baik. Kemudian, ada mereka penjaga neraka. Jadi sudah kita sebut tadi ya, malik. Tapi mengatakan mereka penjaga korban namanya Ridwan, saya tidak tahu. Kalau mengatakan dari dia. Kita kita lihat saja kalau ada hadis dari Ridwan. Iya. Baik. Baik. Kemudian ada mereka yang berada di kanan dan kiri manusia. Al-Hafadha. Catat apa yang dilakukan oleh manusia. Ini semua kita imani akan terus-terus. Dan bagaimana kita para malaikat ini akan menumbuhkan orang itu mengetahui bagaimana keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inilah para malaikat yang sangat banyak ini menunjukkan bahawa pencipta betul adalah yang maha agung dan maha mulia. Nah, ketiga, dengan yang kepada para malaikat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjaga sempurna dan kebaikan untuk manusia. Ada para malaikat yang berdaya, ada para malaikat yang turun untuk kita sini lagi. Nah, ini semuanya adalah perkara yang menambah keimanan seorang hamba ini dari kaidah beriman kepada para malaikat. Jika cinta kepada para malaikat itu, para malaikat itu adalah orang-orang yang tak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Nah, kemudian beriman kepada para al-anbiya para nabi. Para nabi. Pertama apa bilanya nabi dan rasul? Ini masalah kita bincangkan dulu sebelum kita bahas tentang peringatan kepada karangan. Kalau di sini yang tersebar di buku eh, Rasul adalah seorang yang diwahyukan kepada Nabi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan. Kalau dia tidak diperintahkan menyampaikannya, maka itu adalah Nabi. Ini kritikan yang banyak tertera di buku. Tapi ini kritikan uh, apa namanya uh, eh, ini yang banyak tertera di buku. Dan di sini seperti yang kritikan. Banyak kritikan. Sesuatu kritikan di Ibn Taymiyyah dalam kitab Al-Nubuwat jelaskan perbedaan-perbedaan yang walaupun setiap definisi kata Syekh Mubin setiap definisi itu tidak lepas dari kritikan tapi adalah definisi yang lebih mendekat definisi yang lebih mendekat saya di sini membaca dari Nak uh, definisi yang disebut oleh Syekh Salih Ibn Abdul Aziz al Syekh dan Syekh Mubin juga mana definisi dia dan ini sama yang itu nah jadi Nabi itu definisinya Nabi Nabi adalah siapa yang diwahyukan dia dengan suatu syariat. Siapa yang diwahyukan dia dengan suatu syariat dan diperintah untuk menyampaikannya kepada satu kaum yang muafikin, satu umat yang sudah menerima, satu umat yang sudah menerima. Sebenarnya, Nabi adalah Orang yang mendapatkan wahyu dari Allah dengan satu syariat. Syariat supaya dia menyampaikan syariat kepada suatu kaum yang telah muafik ini. Kadang dia diperintah menyampaikan, kadang tidak diperintah. Ini Nabi. Nah. Allah Rasul. Al-Rasul itu. Adalah siapa yang diwahidkan kepada ini dengan syariat atau satu kitab. Sebab kita itu identik dengan Rasul. Nabi dilarang dapat wahyu dengan kitab. Maksudnya kalau Nabi saja, dia bukan Rasul. Ada Nabi dan Rasul, kalau begitu. Kalau Rasul, siapa yang diwahyukan kepada dia dengan satu syariat? Atau satu kitab? Dan dia diperintahkan untuk menyampaikannya kepada kaum yang menyelidiki. Kepada kaum yang menyelidiki. Jadi asal kaum yang dilihat. Kalau kaum yang asalnya di atas kekuburan datang Nabi memperbaiki mereka, mereka berselisih, berbeda dengan Nabi ini, maka ini eh, putusan uh, Allah. Eh, misalnya satu kaum, mereka di atas kekuburan datang putusan Allah. Putusan Allah subhanahu wa ta'ala. Berselisih dengan kaum ini atau kaum ini berolak ya. Nah, maka ini putusan ini dinamakan apa? Ar-Rasul. Bahagia? Kalau, kalau kepada kaum yang sudah muafiki, sudah akalnya menerima maka itu namanya nabi akan contoh seperti nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jurus kepada orang kafir Quraisy dalam keadaan mereka tidak mengenal Islam ini menyampaikan dakwah maka uh, mereka mukhalif dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dan beriman dan sebagainya dan sebagian yang lain menolak tapi demikian pula Nabi Musa terhadap Fir'aun dan kaumnya. Nabi Isa, Nabi Ibrahim terhadap kaumnya. Nabi Nuh. Faham ini? Semuanya dengan Rasul. Ya, tapi para Nabi itu sudah pada satu kaum yang sudah menerima syariat dari Nabi sebelumnya. Sayyidina Nabi Musa AS, kaumnya Bani Israel. Di dalam Bani Israel ini banyak sekali Nabi. Bani Israel itu dikatakan dalam hadis setiap kali meninggal Nabi, diganti lagi dan lainnya. Ini kan diganti lagi lagi lagi. Nah, ketika Nabi Musa meninggal, maka diganti oleh Musa bin Nur. Yang dulunya adalah uh, anak muda yang bersama Nabi Musa yang menemani perjalanannya. Jumpa dengan Nabi Khadir. Nah, Yusuf bin Nur ini, ini adalah Nabi pengganti Nabi Musa. Jadi dia diutus oleh Allah untuk kaum Bani Israel, kaum yang dari Musa, kaum yang sudah menerima syariat yang dari Musa. Maka ini tak bingung namanya, karena dia ada maksud dari saya, penerapan. Kami dapat kuah di sini. Demikian, ini yang kita bingung, ada nabi lagi kita lain, ada nabi kita lain, terus nabi kita lain. Jadi perbedaannya, kaum yang diputus, nabi ini diputus kepada kaum dia. Lah. Kalau kaum yang muafiki, patah dengan dari Allah, ya maka sudah. Tidak ada syariat sebelumnya dari nabi dia bisa melanjutkan syariat tersebut, maka ini namanya Nabi. Tapi kalau dia adalah seorang Rasul, baru membawa syariat kepada satu kaum yang memilikihi, maka ini namanya adalah Rasul. Faham ini? Ha. Baik. Untuk orang yang dalam Nabi, rupanya ya. Yang jelas, setiap Nabi yang Rasul dari sini ada bagian dari kudus. Semuanya dapat bagian dari kudus. Sebab dalam Al-Quran dikatakan, eh, وما أرسلنا من نبي ولا رسول tidak ada kami mengutus arsal mengutus seorang nabi dan tidak pula seorang rasul jadi nabi dan rasul punya kalimat diutus ada bentuk kata dikutus irsal ya fa'alih kita mengatakan tidak menyampaikan ini dikatakan nabi diutus tapi bentuknya menyampaikan juga ya. nah jadi keimanan kepada para nabi Keimanan kepada para nabi. Orang dikatakan beriman kepada para nabi dan rasul itu apa apabila dia mengumpulkan empat perkara. Yang pertama, dia beriman bahawa risalah mereka, kerasulan mereka, kenabian mereka, itu adalah hak dan sisi Allah Subhanahu SWT. Hak dan sisi Allah Subhanahu SWT. Benar dan sisi Allah. Siapa yang kafir terhadap satu Nabi saja, maka kafir kepada seluruh Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaitabat qawlu hayy al-mustalifin." Intinya kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Kaumnya Nabi Nuh, rasulnya berapa? Kena Nabi Nuh sendiri ya, rasul. Tapi di sini setelah dia dusta kepada Nabi Nuh, mendustakan Nabi Nuh, maka dianggap mendustakan seluruh para rasul. Kemudian yang kedua, orang yang dikatakan beriman kepada Rasul, Nabi dan Rasul, dia beriman akan nama Nabi yang diketahui nama, Nabi dan Rasul yang diketahui nama. Nah, dalam Al-Quran disebut ada muslimah nama Nabi dan Rasul dalam Al-Quran. Saja ya, uraikan. Jadi kita lihat, kebanyakannya dilihat di dalam surah Al-Nisa, dan kita dilihat juga dalam surah Al-Anam, dan dilihat di dalam surah al uh, eh, itu ada tambahan, kalau dikumpulkan dengan Nabi Adam dan Nabi Nuh, insya Allah sudah dalam Nah, nah. Tahan ini. Baik. Uh, kemudian, jadi kita imani. Siapa yang kita ketahui namanya, kita imani dengan nama-namanya. Siapa yang tidak diketahui namanya, maka kita beriman secara global. Walakad arsalna rusulan minhum man tatafna alaika wa minhum man nasab alaika. Kami telah mengutus para rasul. Di antara mereka yang Muhammad ada yang kami ceritakan kepada kami. Dan di antara mereka ada yang kami belum ceritakan. Dan ada sebagian riwayat menyebutkan bahawa Nabi yang berasal itu berapa ramai orang. Dari riwayat-riwayat tersebut. Nah, Jelas yang diketahui namanya kita iman yang tidak diketahui kita ber, uh, eh, kita iman dengan namanya yang kita yang tidak diketahui maka kita beriman tentangnya secara global. Nah, kemudian yang ketiga dari iman kepada para nabi dan rasul kita harus membenarkan segala sesuatu yang datang dari mereka. Apa saja? Sabar yang datang dari nabi dan rasul kita harus percaya dan kita benarkan. Ya. Kemudian yang keempat, dan keimanan kepada Nabi dan Rasul kita beriman terhadap syariat yang dibawa oleh Rasul tersebut. Maksudnya, Rasul yang diutus kepada kita. Bagi kita umat Islam harus beriman kepada syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan syariat Islam telah menghapus seluruh syariat sebelumnya. Telah menghapus seluruh syariat sebelumnya. Nah. Baik, ini tentang keimanan kepada para nabi dan para rasul.